radimo jednu imansko odgojnu temu koju je načeo, rekli smo, doktor Nasir i radio je četiri godine, pripremao i onda ju je podijelio u tri cjeline. A to je tema zamor u ibadetu i traženju znanja. Znači, kako ga primijetiti, koji su njegovi uzroci i kako ga se riješiti. To su te tri cijeline koje je obrađivao Žeh Nasir Hafizahullah. U uvodnom dijelu govorio je o važnosti ove teme. I rekli smo da je rekao sljedeće. Prvo, zamor u ibaditima i traženje znanja je osobina nifaka, osobina licemjerstva. Zašto? Kao što je laž, recimo, osobina licemjerstva, kao što je prevara osobina licemjerstva, tako je i taj zamor i osjećaj teškoće i nelagode i nekakvog neradog obavljanja osobina nifaka. Dokaz za to je ajet u kojem stoji ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون a oni na namaz dolaze lijeno i udjeljuju mrsko. Šta to znači? Kad hoće klanjati, mrsko im je klanjati, kad treba udjelivati, mrsko im je i udjelivati. Tako je Allah opisao u suri At-Tawbah, 54. majetu. U drugom ajetu stoji وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَ يُرَعُونَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا A kada ustanu na namaz, ustaju lijeno i ustaju samo zbog ljudi, a Allaha vrlo malo spominju. Znači taj zamor i, i, i ta nerado obavljanje ibadeta osobina je nifaka. Dalje, drugo što je spomenuo, zašto je važna ova tema, to što je Allah Đelešanuhu pozvao ljude, odnosno svoje robove, da ih badite i njegovo zadovoljstvo traži odlučno, čestito i sa radošću. Da to uradi brzo, bez imalo ljenosti i zamora. وَسَارِيُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ I požurite ka oprostu svoga gospodara i džennetu koji je veliki kao što je, velik, kao što je nebesa i zemlja koji je pripremljen za bogobojazne. Šta znači ovo vasariju? Znači da se to uradi čestito, brzo i sa nekakvim zadovoljstvom i radošću. Isto mi znamo u ezanu. Šta stoji u ezanu? Hajjal al fala hajjal al Znači u jezanu i u kametu hajja to je izraz, to je, to je jedan, zove se ismul fijal glagolska imenica, ovaj, kako je zovu, koja označava podstrijek na nešto da se brzo uradi i da se krene odmah bez ikakve ljenosti i bez ikakvog razmišljanja. Dalje ono što ukazuje na važnost ove teme, rekli smo, to što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme molio Allaha da ga zaštiti od toga. Od te lijenosti i neradog obavljanja ibadeta. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je zabilježio Imam Buhari i Muslim rekli smo tražio zaštitu i molio Allahumma inni a'udu bike al Allahu moj, utječem se tebi od ljenosti. Također Aisha Allahu anha prenosi da je poslanik sa mučio učio dove Allahumma inni a'udhu bike min al-keseli wal harami wal ma'themi wal magram. Allahu moj, utječem se tebi od lenosti, duboke starosti, grijeha i duga. To se prenosi da je svako jutro i svako veče učio. Također bruni su i drugi hadisi gdje je poslanik sallallahu alejhi ve utjecao se od toga. Dalje rekli smo zašto je opasan taj zamor. Opasan je zato što su ga učenjaci detektirali i rekli da je to glavni razlog ostavljanja pravog puta i skretanja na zamor. Vrlo su rijetki slučajevi da čovjek napusti vjeru odmah. Kaže, neću više i sutra dan pređi i kaže, gotovo, ja više neću vjeru. To se rijetko dogodi. U većini slučajeva to se događa stihijski, lagano, da čovjek i ne osjeti, samo odjednom nađe sebe, ne može se više vratiti tamo gdje je bio. Oslabi duševno, oslabi u srcu i nema više snage da se odupri grijehu, niti da uradi vađen. Da izvrši narod. I upravo ovo prvi znak tog skretanja je da čovjek osjeti taj zamor i obično prođu kod nekog mjeseci, kod nekog godine, kod nekog je taj proces duži, ali ako ne pođe liječiti taj problem, završi jednako. Dalje, ono zbog čega je važna ova tema, je to da, da ovaj, ovaj problem tog zamora ne bira dob, niti vrijeme, niti bilo šta drugo nego on dođe kad čovjek ne pazi na to i ne čuva se i ne obnavlja svoj iman. Dalje, zbog čega je važno, isto tako ne radi se samo o pojedinoj vrsti ljudi, nego obuhvata sve moguće kategorije ljudi, a najviše učenjake i one koji traže znanje i pobožnjake. Zato je ova tema važna za njih. Recimo, evo ja iskren da budem ovako. Jeste li kad razmišljali kad čitate hadise koji govore o pobožnjacima iz prijašnjih naroda? Jeste čitali hadis o Đurejiću? Đurejić ima u Rijadu Salihilu se spominje da je to bio pobožnjak koji je sagradio sebi bogomolju malu i tu se posvetio i baditu i onda i tako dalje njegovo kazivanje. Hadis je u muslimovoj zbirci, znači vjerodostaje. Zamislite sebe, jel, imate, čovjek osjeti tu snagu da bi on mogao sada i da ima želju da se posveti i badetu, ko što je Đurejđu radi. Znači, možete li se zamisliti? Ja iskreno ne mogu u toj situaciji se zamisliti. Znači, čovjek da ostavi se, on samo klanja i posti. A od hrane uzima onoliko koliko može. Ima nekog, recimo. Pretpostavi da ti neko i donosi hranu. Recimo, ne ti bude to otac ili mati i tako da. Ja ne kažem da je to propisano. Ja ne kažem da je to bolje. Ali to su radili ljudi prije nas. I primjer Ređa, znači da je postigao taj stepen vilajeta, da je došao i stavio prst na pupak novorođenčetu i djete progovorilo. vam dao keramet, muđizu. Muđiza se može reći uslovno za sve što je nadprirodno. Znači dao mu keramet, Znači, osjeća li čovjek da, to, da, da, da ima uopće, da razmišlja o tome, da ima želje i tako dalje. Iako je običaj u islamskom svijetu bio prije, a i danas ima ljudi koji tako praktikuju, da nakon 40. godine posveti se i badetu potpuno. Neki to rade nakon 50. a nakon 60. veliki broj ljudi. Znači, potpuno se posveti kad djeca ono odrastu više, još pogotovo ako recimo ako supruga ima, ako starija riješena, ima penziju i ostalo, potpuno se posvećuje i badite. Ali ima li, razmišljanja u tom smjeru, u tom pravcu, ikako ili nema? To je pitanje. Jer razumijete šta želim reći? Govorili smo šta je to zamor, definiciju i našta čovjek, našta čovjek misli. Sad nam je važno ovo da shvatite. Sad slušajte dobro. Koji su, koji su vrste tog zamora koji pogode ljude? O tome smo govorili prošli put nešto, ali čini mi se da nije bilo dovoljno, pa ćemo to ponoviti sad i zato dobro slušajte. Opći zamor koji se odnosi na sve bavite. To je prva vrsta zamora. Opći, znači Čovjek jednostavno nema volje nikako, ni za kakvim ibadetom i nerado ga obavlja i nema nikakve želje Sve ibadete. Znači nije u pitanju samo namaz, nije u pitanju samo poz, nije u pitanju samo zakat. Jednostavno čovjek nema željezati Kaže šeh nam ovdje, to je stanje monafika. Znači, takvo stanje je stanje licemira. Da oni mrze sve i barate raditi, i da nemaju želje nikako da ga rade. Navjeli smo nekoliko ajata prije, imamo ovdje jedan hadis interesantan na tu temu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo to u hadisu uh, kojeg su zabilježili Buhari i Muslim. Stoji da je rekao "Athqalu salati 'ala al-munafiqin salatu al-isha wa salatu al-fajr wa law ya'lamuna ma fihi ma la'atawhuma wa law habwa." Najteži namazi za munafike su jacija i sabah. A kad bi znali koje su nagrade za njih, došli bi pa makar pužući. Ovdje je interesantna riječ najteži namaza, što znači da i ostalo je teško, ali ovo je najteži. I zato kaže el munafiqin, znači za munafike prave, najteže je to dva, ali i ostalo im je teško. Što znači da je stanje kad čovjek jednostavno mrzi raditi sve i badete, nema želje ni za kakvim ibadetom, onda je to stanje licemjerstva. Kod nas ovdje nema tog problema. Zašto? Zato što ovdje ko neće da radi ibadet, on ga i ne radi. Ovdje ima sloboda. Nije to više islamsko društvo da moraju da se skrivaju da dolaze na sabah i na jacu i ostalo. Razumijete? Nego ovdje ko hoće ibadet, on ga i radi. Ko neće ima potpuno slobodu da ga ne radi. Je tako li? nije? Drugo, lijenost i zamor u nekim bavitima samo i obavlja ga bez želje za, njim, ali ga ne mrzi. Ne mrzi da radi to, ali nema i neke posebne želje. I u nekim ibadetima. Ovo dobro zapamtite jer ovo što ćemo na kraju govoriti sa kasnije i u sljedećim našim susretima, to su te pojave i ovo, odnosi se na ovu vrstu. A na ovu prvu se ne odnosi. Ona je jasna, ljudi mrze i badete, ne radi, ali eto zato što zbog nekoga ili zbog nečega to rade, to su navici. To nas ne interesuje ovdje, niti še ših spominja to. Ovo drugo ovdje što se događa, a to je da u nekim ibadetima čovjek ih nerado obavlja, ali ih ne mrzi. Ali nerado ih obavlja, to je problem i o tome će biti govora. Kaže nam ovdje ših, to je stanje većine grešnih muslimana, i onih koji slijede svoje strasti. Znači muslimani su, ali rade grijehe i povode se za svojim prohtjevima. Prva i druga skupina, uzrok njihovih problema je bolest u srcu. I ta bolest se razlikuje, da li je jača ili slabija. Naravno da je bolest e, munafika teža i gora od onih koji slijede samo svoje strasti i griješe. فهم يتمتعون بصحة في أجسامهم وأبدانهم ولكن قلوبهم مريضة Dobro. Treća, ljenost i zamor koji je opći, ali čemu nije problem srce, nego tijelo. Znači, nije problem u srcu. Šta to znači? Recimo, čovjek voli ibadet. Ima jako ženu. Hoće da ustane da noćni Svaku noć mislim, sad ću početi s namaz. Ustat Ustaću na sada. ću, ponedljak, četvrtak. Sve to on zamisli, isplanira se, ali kad treba da primjeni, zakoči. Znači, nije problem u srcu, on voli. I on hoće. Ali on isplanira sve to. I kad treba da uradi, ne može. Nekad se i probudi na prije sabah, kaže, Znači sve to je ono, ako se sjećate često predanje od Hasana al-Basrija, gdje su pitali njega šta je s nama, mi ne možemo, hoćemo, a ne možemo da uradimo badite, pa je on rekao, to su vas vaši grijesi okovali, pa ne možete. Vidjet ćemo šta je uzrok. Slušajte ajet koji govori o toj vrsti. Kaže, ja ejuha amenu ma lakum qila lakum munfiru fi O vjernici, Šta je s vama kada vam se reklo krenite, zađite na Allahov put, a vi ste bili kao prikovani za zemlju? Pratite ajet. Ajet se navraćamo naficima. Kaže, o vjernici. I kori Šta vam je bilo pa kada vam je rečeno idite na Allahov put vi ko za zemlju da ste prikovani? Što znači da su vjernici, da ima ta znači želja i ljubav srce u redu, ali nešto negdje je problem pa ne može da se do, dođe do, do toga. E, i ovoj skupini će biti riječi. Znači, ove dvije skupine, ova koja ne osjeća mržnju prema ibadetima, ali ih lijeno obavlja, znači ima s tih nekakvih problema, i ova koja ima ljubav prema ibadetima, a nešto koči pa ne može. Nešto fali. Znači, ove dvije skupine su ono o čemu će se govoriti. Jeste razumijeni? I četvrto, to je ljenost i zamor koji se povremeno događa čovjeku. S vremena na vrijeme. Kaže nam ših ovdje, to je takozvani prirodni zamor, od koga nisu spašeni, nikak, niko nije spašen toga, pa čak i poslanici. Znači, dešavalo se, a iša kaže da je poslanici nekada zbog zamora. Zašto sam nekad tri rekata, nekad pet, nekad sedam, nekad jedanest. Sve je to bilo. <clears throat> znači, taj zamor koji je prirodan i o njemu se govori u hadisu koji je poznati hadis u muslimom sahihu od Hanzale Rusejdija gdje spominje se da je sreo Ebu Bekra pa ga je Ebu Bekr vidio onako pa nakon toga kaže šta je s tobom? Kaže Hanzala je munafik postao. Kaže kako su Kaže kad sjedim s poslanikom, kad on govori o svemu tome, o džennetu, džennemu, ko da sve očima vidim i sve mogu raditi. Kad dođem kući sa ženom, djecom, poslom i ovo ono, stanje nije isto. Kaže Ebu Bekr, i ja se tako osjećam, hajmo kod poslanika. I onda je mi poslanik sallallahu alaihi rekao, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, kad biste bili u istom stanju kao što ste kod mene, rukovali se s vama na vašim posteljama i na vašim putevima, nego Hanzale, sahat po sahat po sahat sahat, Tri puta je poslanik rekao. Znači, postepeno, taj zamor mora biti i to je priroda, ljudska priroda. E, jedino meleci su ti koji se nikada ne zamaraju prilikom badeta. ali šta je važno za ovu vrstu? Važno je da kad taj zamor dođe, ne prelazi granicu farze. Sjećate se kad smo govorili Ibn im šta je govorio. Znači o tom zamoru. Kad dođe taj zamor, umor nekada, važno je da čovjek obavi fars. Ono što mu je važno. Može se čovjek umoriti od posta, recimo. Ali nemoj sad da ne posti Ramazan, neki dan je Ramazana. Nego nek ne posti na file neke, nema veze. Ili recimo čovjek se umori od tih nafila koje, radi u namazu. Dobro, ima veze, ali nemoj sad da ostane farz tako. To su te četiri vrste. O kojim mi govorimo, djenica ga, ti nam reci. Četiri nas ne interesuje isto. Znači četvrti, četvrti zamor je prirodan, i on se kreće, oscilira, znači čovjek, zato postoji to povećanje mana, smanjivanje, ali je važno da ne pređe se granica farza. Nas interesuje koji je opasan za nas, to je drugi i treći. To je taj zamor u ibadetu i traženju znanja gdje mi više ne osjećamo neku ljubav, ali nismo još došli do granice da to mrzimo kao što je slučaj sa prvom skupinom monafika, koji mrze ibadetu. Evo ovi ne mrze, znači, ali nemate neke ljubavi, žarke, želi i ostalo. Ovi drugi Imaju želju, žarku hoće, ali nešto i koči ne može da uradi. Znači, ne mogu da uradi. Te nas dvije skupine interesuju. Znači, nas bukvalno iz toga razumijemo interesuje kako da probudimo u svojim srcima ljubav za ibadetom i traženjem znanja i kako da to primijenimo u praksu. To je ono dvoje, ako se sjećate ko je radio s nama kad smo radili knjigu Miftah Dar Saada. Ključ za kuću sreće, to je džennet, od Ibnul Kajima kad smo radili. Pa je on u početku govorio o dvije te stvari. Da čovjek i, i cijeli, cijeli ljudski rod kreće se na dva principa. To je ljubav prema nečemu i želja za primjenom nečega. Znači, mora biti to dvoje. Kod ove druge skupine, prve koju ćemo mi raditi ovdje obrađivati, fališa ljubav prema nečemu ne fali ljubav. Kod druge skupine ne fali ljubav, ima ljubav, ali treba želje za primjenu. Znači da se primjeni. E, od te dvije skupine treba isklesati i napraviti jednu koja i voli, i želi, i primjenjuje. Spomenut ćemo samo neke citate od učenjaka u vezi sa tom temom. Kaže Abdullah ibn Mesud na samrti počeo plakati. I kaže im, plaćem zbog toga što mi je smrt došla kad sam se umorio u vrijeme zamora tog. A nije mi došla kad sam bio u ekspanziji na vrhuncu i badite. Znači, žao mi je što ga je to zadeslo tad. Iz ovoga razumijemo dvoje. Prvo, Abdullah ibn je veliki poznavalac Kur'ana, od, među prvima sahabima, i on nam govori o dva stanja čovjeka. Kad je u ekspanziji, kad je u stagnaciji. I njemu je smrt, eto, zadesilo ga baš u to vrijeme. Ali možete zamisliti kakva je stagnacija Abdullah ibn Mesuda, znači. To što on naziva stagniranjem, to je za nas možda... Kaže Imam Nevevi u komentaru jednog hadisa u muslimovom sahihu, kaže hadis nas postiče da budemo umjereni u ibadetu. I zabranjuje nam da budemo pred ekstremni u tom, u tom polju. Znači pretjerivanje sa ibadetima. I hadis nam preporučuje da činimo više ibadeta kad osjećamo potrebu za tim i kad duša hoće, a kada se zamori, da te dobrovoljne ibadete svedemo na minimum, sve dok ponovo ne dođe želja za ibadet. To imam nevevi, znači te fajde vadi iz tog hadisa. Kaže Ibnul Kajim. Nastupanje perioda slabosti je neminovno za sve Allahove robove koji im kad njemu idu. Međutim, čiji zamor bude prema umjerenosti i prema onome što je propisano, na taj način da ne, ide ispod niva farzova i ne uvede ga u haram, nadat se da će takav ponovo se vratiti bolji nego što je bio. Znači, Ibn kaže, to zamor mora zadesiti svakog ko se bavi, ko radi i badet i uči znanje. Međutim, ako ne uđe u haram, znači ta stagnacija ne dođe do stepena da pređe u haram ili da ostavi farz, nadat se da će ponovo se probuditi želja i bit će bolji nego što je bio ranije. Sljedeća tema koja nas treće, ovo počnete zapisivati, dobro slušajte. Kako prepoznati zamor kod sebe? Neke pojave koje se dešavaju kod nas, koje nam kažu ti si zamorio se, pazi da ne pređeš granicu farza i hrana. Nerado obavljanje i badite nerado obavljanje badita uz posebnu slabost i teškoću prilikom obavljanja. Znači, poteško i polino obavlja i badita. U to se ubraja, kaže nam ovdje šeh, noćni namaz, neobavljanje znači noćnog namaza. To se ubraja. Da. Znači, pojašnjava ovu pojavu. Vitra, propisane sunnete, naročito ako ih inače propusti, onda se ne trudi da ih nadoknadi. U to se ubraja i nemar prema učenju Korana, prema zikru, i to teško i neredovno obavlja. I osjeća olakšanje kad završi s tim. Bude nekakav, što bi rekao, teretski. <laughs> znači, obavlja i vadite. Nije problem. Klanja sunnete nakon farzova. Klanja i vitre. Možda i noćni namaz. Ali to radi vrlo brzo, teško i jedva čeka da to završi. Pod broj dva, znači druga pojava koju prepoznajemo. Grubost i krutost u srcu. Tako da više ne osjeća Kur'an, ne osjeća više ni vazove, ono što ga nekad pogodi pa zaplače, recimo nekad kad čuje neku hudbu ili neki vaz ili nešto pročita, to više na njega ne djeluje, odbija se od njega. To je znak da su grijesi se već dobro nataložili na srcu. Znači srce postalo kruto i grubo. O ovom znaku nam Allah kaže Kella bel rane ala kulubihim makanu jeksibunu. U istinu njihova srca su, na njihovim srcima je taj kao nekakva hrđa ili nešto što ga je prekrilo zbog onoga što su oni radili. Znači, da srce zbilja može zbog tih grijeha. Samo nemojte jednu stvar zaboraviti. Srce ne postaje kruto i ne prekriva ga samo kad se uradi haram, bukvalno. Prekriva ga i kad se ne izvrši vađib. Znači, neizvršavanje vađiba je grijeh ponekad veći od, rada nekih hrana. Jel me razumijete? Evo uzet ću vam primjer jedan iz hadisa Allahovog poslanika sa Čovjek koji ne klanja namaz u vrijeme sahaba Većina je, kako kažu, smatrali da to ne može biti musliman. Zašto? Recimo, kad sjećate se hadisa iz Buharije, kada su došli ona dvojca i sjeli u džami, a sahabi klanjali. Pa je poslanik sa selim upitao, jeste vi muslimani? Kaže, jesmo. Pa što niste onda klanjali? Kaže, klanjali smo kad smo bili na putu, pa spojili. Kaže, kad dođete i zateknete muslimane da klanjaju, klanjajte s njima. Znači na filu. Ako je džemat ne glavni. Ali pazite pitanje, jeste li muslimani? Znači, nezamislivo da, kao da musliman tu... I zato kad su neka arapska plemena dolazila poslaniku, sallallahu alaihi pa su govorili, Allaho poslanče, primit ćemo islam, ali da ne plaćamo zekat. Kaže, dobro. Pa da ne dajemo neke ove što treba davati, kaže dobro. Da ne idemo s tobom u bitke, kaže dobro. Primit ćemo da naklanjamo, kaže ne može, nema, nema vjere bez namaza. To im nije prihvatio. Da ne daju, jer kasnije je to u drugim odjevatima pojašnjeno da će ga kasnije i sami davati ako uspostavi namaz kako treba. I tako je i bilo. Ali ispod namaza nije moglo. Dobro, dalje. Kaže Rašanu, thumme kaset kulubuku min badi dhalike fahijake al-hijjara Nakon toga vaša srca postala su gruba, kruta, neosjećajna, pa su bila poput kamena ili još tvrđa. Nakon čega? Govori o jevrijima. I kaže, thumma kaset, znači nakon toga, nakon nečega, nakon čega? nakon odbijanja Musavih naredbi. Suri Bekara, ono govori šta su se oni radili, šta su se tražili musa, pa su odbijali, pa zakoli kravu, pa zakolite kravu, pa oni neće, pa koje je boje, pa ovo, pa ono. Pa im Allah šanu kaže, nakon te nepokornosti, nakon odbijanja svega toga, šta srce su postala kruta. Što znači, nakon neizvršavanja vađiba i nakon rađenja harama, šta se dešava? srce postane grubo i kruto. Kruto srca je stvarno nešto što je ovaj najgore što čovjeka može zavesti. Uistinu. neki ljudi, recimo, ja sam imao prilike, ljudi, ne, ne znaju, Turci neki, dođu kod Kabe i na noći namaza u toku Ramazana. Oni ne razumiju arapski, ti vidiš da oni ovako. Ali čovječe, on plaći on, je onako običan čovjek, obrijan je, nema ništa, 50 godina, onako. Onako čuje Kur'an i cijeli nema plače. A mi ko, onako, ono, dođeš, klanjaš, ono samo. A ljudi plaću. Uči suru, al felak i plače. Utuši se plaćući. Ti više gledaš šta je njemu nego... <laughs> Ima stvarno ljudi osjetljivi s vama. Ljudi hadise čitaju i utuše se plaćući. Čita hadise nakon. Ibnul Uđeuzi spominje u svom dijelu Sajdul Hatir, spominje dva učitelja koji su posebno na njega izvršili utjecaj taj, oblikovali njegov taj životni put. To su Maruf al Kerhi, još jedan zaboravio sam ime, i kaže da je kod ovog, dok je još bilo 6-7 godina, čitali su hadise, dođe učenik, čita hadise, ostali slušaju, a ših ispravlja i komentira. Takav su sistem imali. I kaže, čitajući hadise njemu, on bi samo plako. Znači, hadise se čitaju, možda govori o namazu, govori o zakatu, ali bi plako. I kaže, osjećao sam da je taj njegov, od iskrenosti njegovog plaća, da u meni u srcu izgrađuje se taj osjećaj za znanjem i za blagodati znanje i vrijednosti znanja. I onda sam shvatio, Ibn Džauzi govori, da neke stvari dijelom bolje se pokažu nego riječi. Znači, o skrušenosti, o plakanju, ti još pričat satima i satima, da niko ne zaplače. <laughs> A ljudi slušajući hadis, nisu hadis koji govore o džennetu, džennemu, nego hadis kao pojam. I ja recimo sad, nekad pustiš ovaj, i oni On isto tako bio osjetljiv. Sad priča i neko pitanje, neko isto jednom čuješ, on pođe plakat, ono, čuje glas. <laughs> A priča onako, Ders se drži, priča se. I odjednom osjetiš pa ono, pa pusti, pa onda opet krene. Pa uderću jednom po dva, tri puta, zaplače i... Ćemo stati ovdje, hoćemo. Nećemo žuti, plagano, polako.